նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Արցախում կանցկացվի ճարտարապետների համահայկական համաշխով։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց է տվել, որ մեր ընտրացուղին այլ ընտրանք չունի։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Միասնական ուժերով կվերանորոգվի Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը։ Ադրբեջանում ընտրություններն անցկացվել են հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման մտնոլորտում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովի մշտական հանձնաշահողների եւ խմբակցությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են պետական աշինության գործընթացին եւ հանրապետությունում մի շարք ռազմավարական ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հատուկ ուշադրություն է դարձվել սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքին եւ միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը խորհրդարանի նիստերի դահլիճում հանդիպել է Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված ուսանողական ֆորումի մասնակիցների հետ։ Իր խոսքում Աշոտ Ղուլյանն ընդգծել է նմանատիպ միջոցառումների կարևորությունը, ուսանողներին միևնույն գաղափարների շուրջ համախմբելու, նրանց միջև շփումները ակտիվացնելու, համահայկական կարևորության խնդիրների քննարկման եւ մտքերի փոխանակման տեսանկյունից։ Անդրադառնալով հերանեկարային ծրագրերին եւ դրանցում երիտասարդության մասնակցությանը, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ ամենակարևոր նպատակներից է Արցախի միջազգայնացումը, մասնավորապես արտաքին աշխարհում Արցախը որպես ակտիվ ստեղծարար ու մտածող երիտասարդների երկիր ներկայացնելը։ Բանախոսության ավարտին խորհրդարանի ղեկավարը դիմելով Հայաստանի Հանրապետության բուհերի ուսանողներին խորհուրդ է տվել ապագան պլանավորելիս մտածել ոչ միայն Երևանում կամ Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքներում աշխատելու մասին, այլև անպայմանորեն դիտարկել Արցախը, վստահ լինելով, որ Արցախում նրանց կարիքը միշտ կա։ Արցախի պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը երեկ ընդունել է ճարտարապետների եւ ճարտարագետների համահայկական ինտերակցիան համանախագահ Գոհար Ցուտունջյանին եւ գործադիր տնօրեն Արփինե Դանիելյանին։ Պետնախարարը ողջունել է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության եւ ճարտարապետների ու ճարտարագետների համահայկական ինտերակցիան կողմից հոկտեմբերին Արցախում անցկացվելիք ճարտարապետների եւ ճարտարագետների համահայկական 4-րդ համաժողովի նախաձեռնությունը եւ հույս այտնել, որ այն նոր հնարավորություն կստեղծի Արցախի քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման գործում համահայկական ներուժի արդյունավետ օգտագործման համար։ Պետնախարարը նշել է, որ վերջին տարիներին Արցախում մեծ զավալի շինարարական աշխատանքներ են ընթանում եւ ուրախ կլինեն, որ ճարտարապետական նախագծումների հարցերում իրենց մասնակցությունը բերեին նաեւ անվանի հայ ճարտարապետները։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել համաժողովի անցկացման եւ երկարաժամկետ համագործակցության հետ կապված հարցերի շուրջ։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը հարցազրույց է տվել Թերթ AM գործակալությանը։ Հարցին թե ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո համապատասխան եզրակացություններ, հետևություններ արվել են եւ արդյոք չեն կրկնվելու նույն սխալները, արտգործնախարարը պատասխանել է. Ինչպես Արցախի եւ Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության համար ապրիլյան պատերազմի կարևոր դասն այն էր, որ պետք է ձեռնարկել բոլոր միջոցները ռազմական գործողությունների վերսկսումը բացառելու համար։ Մեզ համար ապրիլյան պատերազմը առաջին հերթին խթան հանդիսացավ Պաշտպանության բանակի ու Արցախյան վտանգության համակարգի ակտիվ արդիականացման համար, Հարկե նշել, որ նախկինում երբևէ Արցախի պաշտպանության բանակի մարտունակությունն այնպիսի բարձր մակարդակի վրա չի եղել, ինչպիսին որ այսօր է, եւ բանակի ամրապնդման գործընթացն այսուհետ եւս շարունակվելու է։ Որակական փոփոխություններն առնչվել են ոչ միայն բանակին, Ապրիլյան պատերազմը ցույց է տվել, որ մեր ընտրած ուղին ուժեղ եւ ժողովրդավարական պետություն զարգացնելու եւ միջազգային հանդրությունում իր լիիրավ տեղը զբաղեցնելու ձգտումը այլ ընտրանք չունի։ Կարծում ենք Արցախի անվտանգության ամրապնման կարևորագույն գրավականը Արցախի միջազգային ճանաչումն է, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության ընդլայնումն ու խորացումը։ Արցախի եւ այլ երկրների միջև ուղիղ եւ բաց երկխոսության հաստատումը նպաստելու է կայունության ամրապնմանն ու տարածաշրջանում արկա խնդիրների լուծմանը։ Ավելին, ներգրավման, այլ ոչ թե բացառման սկզբունքի վրա հիմնված միջազգային համագործակցությունը նոր ազդակ կհաղորդի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմանն ու տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը, ասել է Արցախի արտգործնախարարը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է գարնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Գառնանցյանի աշխատանքների արդյունավետության բացահայտման նպատակով ընդունել է վարչակազմի ղեկավարի որոշումը, որի համար հիմք է հանդիսացել վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոչյանի կողմից ներկայացված շրջանում Գառնանցյանի նախապատրաստման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանք։ Ըստ ներկայացված տեղեկանքի օգտագործողների շրջանում բացատրական աշխատանքներ է տարվել ծրագրի կարևորության, նպատակի ու խնդիրների իրականացման ուղղված միջոցառումների եւ ակնկալվող արժեքների մասին։ Ճշտվել են համակարգային եւ պետական պաշտպանության Արևմտյան վարելահողերում Վառանցանի համար նախատեսված սողամասերի չափերը եւ վարելահողերի մշակման ընթացքը։ Համայնքներից եւ անաթող օգտագործելիս ստացված տեղեկությունների հիման վրա այդ է ներկայացել Արցախի գյուղատնտեսության նախարարություն, Եգիպտացորենի, Հնդկացորենի, Արևածաղկի, Կտովհատի, Սիսերի, Կորոնդանի, Արվուրտի, Սոյայի ցանքեր կատարելու համար ծերմերը ժամանակին ձեռք բերելու։ Ծրագրում նախատեսված ծերմերը տրամադրում են անհատույց, բացի Սիսերը եւ Լոբու ծերմերից։ Իսկ Եգիպտացորենի ծերմոցուն տրամադրում է 50% սուբսիդավորմամբ։ Բանջարեղենի մշակությամբ զբաղվող անձանց անատույց կհատկացվի 200.000 դրամ 1 հեկտարի հաշվով, իսկ կարտոֆիլի մշակության համար 50.000 դրամ կամ դրան համաժեք ապարանքանյութական միջոցներ։ Շրջանում կկատարվի շուրջ 1410 հեկտար գարանցա մշակաբույսերի ցանց, որի համար վարելահողերն արդեն պատրաստ։ Օկտոգորսոների ուշադրությունը հրավիրվել է համայնքային ենթակայության հողերում մկնանման կուրսողների եւ մոլախոտերի վարակվածության վրա, որի ուղղությամբ անհրաժեշտ պայքարի աշխատանքներ պետք է տարվի։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակումն ընթացքի մեջ է։ Այս մասին ասել է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շաֆերտյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող Արցախ իմ սեր աջակցենք Ստեփանագերտի թատրոնին բարեգործական ծրագրի շրջանակում մի շարք համերգների եւ ներկայացումների տոմսերի վաճառքից ստացված հասույթը տրամադրվում է Ստեփանագերտի թատրոնի վերանորոգմանը։ Նախարարի խոսքով այդ նախաձեռնությունը միակ եւ հիմնական ֆինանսական միջոցը չի լինելու թատրոնի վերականգնման աշխատանքների համար։ Սա նաեւ հասարակությանը գործընթացի մեջ ներգրավելու եւ հետագայում ֆինանսական այլ աղբյուրներ ընդգրկելու միտում ունի։ Այս տարի դասավանդիր Հայաստան ծրագրով Արցախի հանրակրթական դպրոցներում կդասավանդեն 16 ուսուցիչներ։ Այս մասին Մամլոասոլիսի ժամանակ ասել է հիմնադրամի հիմնադիր եւ ղեկավար Լարիսա Հովանիսյանը, իսկ քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն էլ ընդգծել է, որ դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը շատ պահանջված է Արցախում, քանի որ այն ուղղված է գյուղական դպրոցների զարգացմանը։ Տիգրանակերտի թանգարանը կլոր տարի լի է այցելուներով։ Այս մասին ասել է Արցախի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Հիմնականում այցելում են զբոսաշրջիկներ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից, ինչպես նաև Ռուսաստանից։ Նա ընդգծել է, որ հնագիտական գտածոների պահպանության համար թանգարանում ստեղծված են բոլոր հարմարությունները, բացի ջերմության կարգավորման համակարգից։ Հենց այդ պատճառով էլ թանգարանում մետաղ շատ քիչ է ցուցադրվում, քանի որ դրանք խոնավությունից շանգոտվում եւ փառապատվում են, ասել է Համլետ Պետրոսյանը։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի որոշմամբ փետրվար ամսից շրջանում հայտարարվել է սանմակրման տարածքների բարեկարգման երամսյակ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակոս Սահակյանի մոտ կայացած խորհրդակցության շրջանակներում Խաշաթաղի շրջանի Իշխանադոր գյուղում հարավային թևի ամայքների ղեկավարների եւ դպրոցների տնօրենների մասնակցությամբ տեղ ունեցավ խորհրդակցություն, որը վարեց շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Ողջունելով ներկաներին տեղեկացրեց Արցախի հանրապետության նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցության մասին, որը նվիրված էր կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հիմնախնդրին։ Կարևորեց այս աշխատանքների դերը եւ ներկաներին անհնարարեց ակտիվորեն մասնակից լինել միջոցառումներում։ Իշխանատորի գյուղական համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը տեղեկացրեց, որ իրենց համայնքում արդեն ընթացքի մեջ է աղբանումը։ Աղբամաներ են տեղադրվել։ Հավելեց, համայնքի ընդհանուր ժողովում որոշվել է աղբանումը դարձնել վճարովի։ Խորհրդակցության մասնակիցների կողմից եղան առաջարկներ, հարցադրումներ։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը տալով բարձաբանումներ նշեց, շրջվարչակազմի կողմից համայնքներին կտրվի օժանդակություն, ճանապարհաեզրերին կանգառներ կառուցելու եղածները բարեկարգելու նպատակով։ Հավելեց Խաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկան կհատկացվի բնակավայրերից դուրս աղբորեր ստեղծելու համար։ Ավարտելով խորհրդակցությունը հանձնարարեց մասնակիցներին չթերանալ այս աշխատանքներում եւ աշխատել համատեղ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Աստանա։ Պատվիրակությունն ապրիլի 12-ից 14-ը կմասնակցի Աստանայում անցկացվող ՀԱՊԿ ռազմական կոմիտեի հերթական նիստին։ Երեկտավուշի մարզի Բաղանի համայնքի մոտ հայկական քաղաքացիական բեռնատարի վրա կրակ են բացել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոք քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով մեքենան վնասվել է, սակայն վարորդը բարեբախտաբար չի դուժել։ Հայկական ստորաբաժանումների պատասխան կրակից հետո հակառակորդը լռել է։ Ադրբեջանում ապրիլի 11-ին անցկացված արտահերտ նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած ընտրախախտումների մասին բարձրաձայնած միջազգային դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները կանչվել են երկրի արտգործնախարարություն։ Մենք ապրիլի 11-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքներով միջազգային դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչների պատրաստած նախնական զեկույցը արդար եւ օբյեկտիվ չենք համարում, ասել է արտգործնախարարության մամլոյցարայության ղեկավար Հիկմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով դիտորդական առաքելությունների նախնական զեկույցում ընտրությունների դիտորդության վերաբերյալ մեթոդաբանական եւ տեխնիկական մոտեցմանը գերակայում են սուբյեկտիվ հայտարարությունները եւ կանխակալ քաղաքական հայացքները։ Նա նշել է, որ հայտարարություններն այն մասին, թե ընտրությունները տեղի են ունեցել սահմանափակված քաղաքական միջավայրում, անհիմն են։ Նշենք, որ միջազգային դիտորդները քննադատել են Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունները։ Հավելենք, որ փորձ է արվել տապալելու ընտրությունների կապակցությամբ քննադատական հայտարարություններով հանդես եկած միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մամլո ասուլիսը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևել անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան, տաքություն։